Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Հայաստանի խորհրդարանում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից անցել է 18 տարի։ Արցախի նախագահն ընդունել է Լոռու մարզի պատվիրակությանը։ Հուրսերը կույտ նվիրված մեզանուն բանաստեղծ Գուրգեն Գաբրիելյանի ծննդյան 90-ամյա հուվելյանին։ Սկանդինավյան կինոփառատոնում վերջի բնակիչը ֆիլմը հաղթել է երկու անվանակարգում։ Արտերկրում հանդես եկող 13 ֆուտբոլիստներ հրավիրվել են Հայաստանի հավաքական Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հայաստանի ազգային ժողովում այսօր նիստն սկսվել է մեկրոպել լրությամբ։ Պատգամավորները մեկրոպել լրությամբ հարգել են հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակը։ Հիշեցնենք, որ 18 տարի առաջ հոկտեմբերի 27-ին ոչրագործների խումբը Նաիրի Հունանյանի գլխավորությամբ ներխուժել է Հայաստանի ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ եւ դիմահար կրակոցներով սպանել կառավարության եւ խորհրդարանի անդամներին։ Ահաբեկչության զոհ են դարձել երկրի վարչապետ Սարապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանն ու Ռուբեն Միրոյանը, օպերատիվ հարցերի նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը, խորհրդարանի պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը եւ Միքայել Քոթանյանը։ ԱԲԿ-շների նկատմամբ դատավարությունը տևել է 2001-ից 2003 թվականները։ 6 ԱԲԿ-շներ դատապարտվել են ծմա ազատազրկման։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի հանրապետության Լոռու մարզի պատվիրակությանը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի գլխավորությամբ։ Երկրի ղեկավարը գոհնակությամբ նշել է Լոռու մարզի եւ Մարտակերտի շրջանի միջև սերտ կապերի արկայությունը, հավելելով, որ երկու հայկական պետությունների վարչական միավորումների միջև համագործակցության ամրապնդումն ու օնլայնումը թույլ է տալիս արդյունավետորեն կյանքի կոչել բազմաթիվ ծրագրեր։ Լրագրողների հետ ունեցած շեփազրույցում Արթուր Նալբանդյանն ասել է, որ հանդիպանը քննարկվել են Լոռու մարզի եւ Արցախի շրջանների միջև փոխգործակցությանը վերաբերող տարբեր հարցեր նախագահի հետ մենք խոսեցինք Արցախի տնտեսության զարգացումների, Արցախի ապագայի մասին քննարկել ենք Լոռու մարզի եւ Մարտակերտի վարչական շրջանի հետագա ծրագրերի մասին։ Պետք է ասեմ, որ մենք ծրագրեր իրականացնում ենք տարբեր ուղություններով, բայց ամենակարևոր ուղությունը դա կրթության ոլորտի եւ հատկապես երեխաների ամառային հանգիստը կազմակերպելու ծրագիրն է եւ ամեն տարի ամենամյա սա ծրագիր է։ Մենք Մարտակերտի շրջանի երեխաներին ուղեկցում ենք Լոռու մարզի Ծիծեռնակ եւ Գուգարք ճամբարներ իրենց ամառային հանգիստ հանգիստը անցկացնելու, բայց նպատակը ոչ միայն ամառային հանգստի անցկացնելն է, այլ նաև որպեսզի այդ երեխաները դպրոցահասակ տարիքից կարողանան շփվել իրենց հասակագիցների հետ եւ ուսումնասիրությունները ցույց է տալիս, որ երեխաների շփումը նույնիսկ ընտանեկան շփումի է վերածվում եւ նրանք ծանոթանում են ծնողներով, ծնողների փոխադարձայցելություններ։ Այս դեպքում մենք համարում ենք, որ մեր համագործակցությունը յոկ տեղին է եւ կայացած։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Երեկազգային ժողովի հերթական նիստին հայրենի խմբակցության անդամ Ռոմելա Դադայանը հանդես է եկել հայտարարությամբ Հայաստանում ընդունված ազգ բանակ հայեցակարգի վերաբերյալ։ Բելլա Լայանի ռեպորտաժը։ Ազգ բանակ հայեցակարգը Հայաստանում ակտիվ քննարկումների թեմա է դարձել 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո, որի արդյունքում Հայաստանում ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքը։ Նախքան բուն առաջարկին անդրադառնալը Ռոմելա Դադայանը նշել է, որ պատերազմական իրավիճակում գտնող երկրի համար ազգային բանակը ոչ միայն պաշտպանական միջոց է, այլ խորհրդանիշ։ Այսօր այն անչափ կարևոր է, հատկապես երբ տեսանելի ապագայում դժվար թե ունենանք լուրջ ակնկալիքներ, որ Արցախյան հակամարտության շուրջ հնարավոր է ունենանք վերջնական կարգավորում։ Երբ ամեն օր այս կամ այն կերպ Ադրբեջանը սահմանին խնդիրներ է ստեղծում, Ցավալի է, որ պետական սահմանի պաշտպանության համար կորցնում ենք զավակներ, վտանգվում է գենաֆոնդը։ Զինվորը կյանքի գնով անխախտելի ու անվտանգ է պահում հայոց սահմանը, մենուն ժամանակ դրանով իսկ երաշխավորում յուրաքանչյուրիս անվտանգությունը։ Այդ իսկ պատճառով հայոց բանակի պահպանմանը պարտավոր են մասնակից լինել հանրության բոլոր շերտերը, ասել է Ռոմելա Դադայանը եւ համոզմունք հայտնել, որ Յուրաքանչյուր անհատ պետք է կարողանա իր տեղը, դերը գտնել այդ գործում։ Կարծում եմ, մեր հապաղելն անընդունելի է։ Մենք պարտավոր ենք մեր ներդրումն ունենալ եւ բանակը պահելու գործում, եւ զինծառայողի ընտանիքի կողքին կանգնելու հարցում։ Այսպիսով Ռոմելա Դադայանը առաջարկում է Հայաստանում ուժի մեջ մտած Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքը ընդունել նաև Արցախում։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակ մենք թողարկումը։ Անհերանկար քայլերով Ադրբեջանն իրեն մղել է փակուղի բոլոր հարցերում։ Դա վերաբերում է ոչ միայն Ղարաբաղյան բանակցություններին, այլ նաև ներքին ու արտաքին քաղաքականությանը, այդ պիսով փակելով նաև այդ փակուղուց դուրս գալու ճանապարհը։ Նման կարծիքի հայտնել Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Բանակցություններին խանգարողն Ադրբեջանն է։ Այնպես չէ, որ հայկական կողմերը խուսափել են բանակցություններից։ Ճիշտ հակառակը, բայց եթե հակառակորդը պարտադրում է, ասում է կամ ամեն ինչ կամ պատերազմ, ապա դրան տեղի տալ չի կարելի։ Բանակցությունների հերանեկարի հետ կապված հստակ խոսել են համանախագահները, բազմաթիվ հայտարարություններում նշելով, որ բանակցությունների առաջընթացի համար անհրաժեշտ է համապատասխան հիմք, որը կողմերի միջև վստահությունն է որն էլ ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է որպեսի Ադրբեջանը կատարի իր միջազգային պարտավորությունները, ասել է Շավարժ Քոչարյանը։ Ժողովրդական մի խոսք կա, որը դիպուկ բնութագրում է ներկայիս իրավիճակը։ Թուրքի հետ խոսելու ժամանակ Մահակը ձեռքիցդ մի գցիր։ Այսինքն, եթե Ադրբեջանը նորմալ խոսքը չի հասկանում, նրանց հետ պետք է խոսենք հենց իրենց լեզվով։ Այս մասին ասել է Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը։ Նա նշել է, որ հայկական կողմերը պատրաստ են թե բանակցել, թե կռվել, որովհետև Ադրբեջանից խաղաղություն չեն աղերսում։ Միաժամանակ ըստ Բալայանի, Ադրբեջանը թեև հրահրում է սահմանային լարվածության աճ, բայց պատերազմել չի կարող, որովհետև վստահ չէ, որ կհաղթի։ Մեքսիկացի պատգամավորներն իրենք են ցանկություն հայտնել այցելել Արցախ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով ադրբեջանական մամուլի տեղեկություններին, որ Ադրբեջանը բողոքի նոտա է հղել Մեքսիկային այդ այցի համար։ Մեքսիկացի գործընկերներին չի հետաքրքրում, որ բողոքի նոտա են հղել։ Մեր գործընկերները շատ լավ իմացել են ուր են գնում։ Մենք Արցախում ունեցել ենք բարձր մակարդակի հանդիպումներ։ Ադրբեջանի իշխանությունները, որ ասում են պետք է ջանք չխնայել եւ հետաքննություն անցկացնել, թե ոնց են հայտնվել Հայաստանում ու Արցախում, կարիք չկա ջանք խնայելու։ Մեքսիկացի պատգամավորները Հայաստան են եկել իմ հրավերով։ Այդ ընթացքում նրանք ցանկություն են հայտնել լինել Արցախում եւ շատ բարձր տրամադրությամբ վերադարձել են։ Նրանք հասկացել են, որ Արցախը զարգանում է որպես ժողովրդավարական անկախ պետություն, եւ ազատության ու անկախության սկզբունքը արցախցիների համար անբեկանելի եւ անքննելի է, ասել է Շարմազանովը։ Մշակութային կյանք Ջիվան Ավետիսյանի վերջին բնակիչը ֆիլմը Հելսինկիում տեղի ունեցող սկանդինավյան միջազգային կինոփառատոնում հաղթող է ճանաչվել միանգամից երկու անվանակարգում՝ լավագույն գեղարվեստական ֆիլմ եւ լավագույն դերասան Ալեքսանդր Խաչատրյան։ Սկանդինավյան միջազգային կինոփառատոնում վերջին բնակիչը ֆիլմի ցուցադրությունը կկայանա կինոփառատոնի փակման օրը հոկտեմբերի 28-ին։ Ջիվան Ավետիսյանն այս առիթով մասնավորապես նշել է. Վերջին բնակիչը ֆիլմի ունեցած հաջողությունները նպաստում են հայկական կինոյի միջազգայնացման ջանքերին, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ճշգրիտ ներկայացմանը եւ Արցախի վերաբերյալ միջազգային իրազեկվածության բարձրացմանը։ Ոչ ֆորմալ կրթության շրջանակներում այսօր Արցախի Պետական Համասարանի ուսանողությունն ու դասախոսները Մայրբուհում հաճելի առիթ են ունեցել հանդիպելու հայտնի քանդակագործ Միքայել Լուհանջանյանի հետ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ 10 տարուց ավելի է, ինչ Միքայել Օհանջանյանն ապրում եւ ստեղծագործում է Ֆլորենցիայում, Իտալիայի Տոսկանա շրջանի մայրաքաղաքում։ Հանդես գալով բանախոսությամբ քանդակագործը նախ ընդգծեց, որ իր համար անչափահաճելի է գտնվել Արցախում, ապա պատմեց իր ստեղծագործական աշխատանքի մասին։ Կարևորելով նման հանդիպումները Միքայել Օհանջանյանը նշեց. Իմ համար շատ-շատ կարևոր է այն փաստը, որ հնարավորություն ընձեռնվեց խոսել եւ կիսվել ինձ ուսանողների հետ, որը կարծում եմ շատ կարևոր է այս փոխադարձ ցավոք ծրտի ժամանակի պատճառով հնարավորություն չընձեռնվեց, բայց կուզենայի, այսինքն զրույցի բռնվել հատկապես այդ երկրորդ մասում հասարակական, այսինքն քանդակ եւ քանդակագործություն, բայց հասարակական տեսանկյունից։ Միքայել Օհանջանյանն անդրադարձավ ոչ միայն իր, այլ նաեւ հայ եւ օտարազգի տարբեր քանդակագործների աշխատանքների ծրագրերին։ Մասնավորապես բանախոսն իր տեսակետն արտահայտեց Երևան քաղաքում տեղադրված Գարեգին Նժդեհի քանդակի մասին։ Պարզապես օրինակ են վերցնում, ոչ թե քննադատելու, այլ մտածելու համար այդ հարաբերության մասին։ Որտեւ այդ աշխատանքը իրականում չի ներկայացնում իմ կարծիքով հասարակության ընկալումը։ Կամ եթե ներկայացնում է ուստի մենք իրոք Նժդեհին ընկալում ենք այդպեսին, այսինքն ոչինչ։ Որտեւ այդ աշխատանքը իրանից էներգիա չի ներկայացնում։ Երբ որ այդ աշխատանքին ես նայում, ոչինչ չեմ զգում։ Այսինքն իմ համար այդտեղ ծաղիկները ավելի մեծ էմոցիա կարող են առաջացնել, քան ասենք այդ աշխատանքը։ Եվ ինչու չի առաջացնում, որովհետև ապրված չի, այսինքն հերինակը իմ կարծիքով չի զգացել իրոք նժդերին։ Ինչ է իրենից ներկայացնում քանդակը եւ առհասարակ քանդակագործությունը, ով է իսկական քանդակագործը։ Արվեստագետը այս հարցերի վերաբերյալ ունի իր հստակ բնորոշումները շատ կարևոր է, այսինքն նոր սերունդների, ապագա սերունդների համար, որովհետև դա պարզապես էսթետիկ եւ դեկորատիվ լուծումների մասին չի, այլ պարզապես մտածելակերպի հասարակություն ստեղծելու այդ մտածելակերպի մասին է խոսքը։ Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի երկրորդ կուրսի ուսանող Միքայել Հարությունյանը թեպետ համագործակցում է հայտնի կանդակագործի հետ, սակայն բարձվում է շատ բան չգիտեր արվեստագետի կյանքից, իր իսկ խոստովանությամբ շատ գաղտնիքներ բացահայտեց այսօր եւ այստեղ։ Ես թեպետ իր հետ ավելի հաճախ շփվում եմ, բայց ինձ համար եւս շատ ավելի շատ բաներ բացահայտեցի եւ ամենակարևորը, որ այս հանդիպումը ստիպեց իմ կարծիքով նախ եւ առաջ ինձ եւ ես հասկանում եմ, որ նաեւ ուսանողներին մտածելու նաեւ այնպիսի հարցերի շուրջ, որոնք մինչեւ այդ չէին մտածում Ինչպես նշվեց հանդիպմանը, սրանով չի ավարտվում քանդակագործի այցն Արցախ, այն կլինի շարունակական ամենատարբեր առիթներով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Երեք Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոցյան հանրապետական գրադարանում տեղի ունեցավ մեծանուն բանաստեղծ Գուրգեն Գաբրելյանի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանի նվիրված հուրսերեկույթ։ Կրկին լսենք Վարսիկ Հարությունյանին։ Ողջունելով ներկաներին գրադարանի տնորեն Անահիտ Բաղարյանը ներկայացրեց Հոբելյարի կյանքն ու գործունեությունը, նրա թողած հարուստ ժառանգությունը։ Գուրգեն Գաբրելյանը իր ստեղծագործություններով մտնեցողի առաջ բացում է love. Վոլֆգեն Գաբրելյանը դեռևս կենթանության օրոք լայն ժողովրդականություն էր վայելում, ինչը յուրաքանչյուր արվեստագետի համար մեծագույն երջանկություն է։ Նա մեծություն էր, հեղինակություն, գրական օջախի նահապետ։ Արցախի գրողների միության նախագահ, գրողի մտերիմ ընկեր Վարդան Հակոբյանը շատ բան ունի հիշելու եւ պատմելու։ Անկեղծորեն պիտի խոստովանեմ, որ Գուրգեն Գաբրելյանի հետ կապված յուրաքանչյուր քայլ, յուրաքանչյուր գործ յուրաքանչյուր ձեռնարկում խոսում է իմ սրտի հետ, որովհետև Գուրգեն Գաբրելյանն ինձ համար եղել է անփոխարինելի ուսուցիչ, անփոխարինելի ընկեր եւ հրաշալի անկրկնելի մանկագիր, բանաստեղծ, երկհան, մի խոսքով Գուրգեն Գաբրելյանը կարող էր ամեն ինչ անել եւ նրա ձեռքով ամեն ինչ գալիս էր։ Գուրգեն Գաֆերելյանը նախ մանկագրության մեջ մեր մեծերից հետո ես նկատի ունեմ Թումանյան, Աղայան, Աթաբեկ Խնգոյան, Հայրապետ Հայրապետյան, Գուրգեն Գաֆրելյանը իր մնայուն տեղը ունի, իր կարևոր տեղն ունի։ Ասում են, իսկական բանաստեղծն ապրում է նաև մահվանից հետո։ Եվ գուցե հենց սա է հարատևության գաղտնիքը՝ ապրել բոլորի հետ, բոլորի ուրախությունն ու ցավը զգալ եւ անմահանալ մարդկանց հուշերում։ Նա հայոց մշակութային գանձարանում անզուգական արժեք էր, բացառիկ անհատականություն, անկրկնելի մանկագիր ու երկհան։ Արցախի գրական ընտանիքի նահապետ Սոկրատ Խանյանն այսպես է բնութագրում իր հին ու անմոռաց ընկերոջը Գուրգեն Գաբրելյանին։ Վերջապես ով է Գուրգեն Գաֆրելյանը եւ մանկագիրների եւ բանաստեղծների եւ երկհանների շարքում եւ ինչու ենք մենք նրան մեծարում որպես հավերժության ճանապարհի մեծություն։ Գուրգեն Գաֆրելյանը գրական ասպարեզ ջավ որպես բանաստեղծ եւ նրա բանաստեղծական շարքերը տպագրում են եւ Բաքվում կոմունիստ թերթում եւ արդեն գրական Ադրբեջան հանդեսում բավականին լուրջ բանաստեղծ էր ինքնատիպ իր ժողովրդական հոգեբանության բացահայտմամբ Արցախից զայն որպես բանաստեղ։ Միջոցառմանն իրենց մասնակցությունն են բերել նաև Ստեփանակերտի մի շարք հանրակրթական դպրոցների աշակերտներ, անսմունքելով եւ երկելով Գուրգեն Գաբրելյանի բանաստեղծություններն ու երգերը։ Էս ինչ զարմանք երկիր վեղը, էս ինչ վար քարտոն ու տեղը, ինչան ենք թափուչու տեղը, կուճու տեղը ամեն տեղը։ Այսօր իսկական բանաստեղծը հրաշալի մանկակագիրը մեզ է չէ միայն ֆիզիկապես, Գուրգեն Գաբրելյանի արարող ոգին մահվանից հետո անգամ ճախրում է հոգևոր Արցախի երկնակամարում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Մարզասերների համար նոյեմբերի 9-ին եւ 13-ին Հայաստանի ազգային հավաքականը կանցկացնի ընկերական երկու հանդիպում Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական ստադիոնում հյուրընկալելով համապատասխանաբար Բելարուսի եւ Կիպրոսի հավաքականներին։ Հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանն արդեն հրապարակել է ընտրանու արտերկրում հանդես եկող ֆուտբոլիստների անունները, ովքեր ստացել են նախապատրաստական հավաքին մասնակցելու հրավեր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, օրվա երկրորդ կեսին անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 7-ից 10 ցելսիա, 17-ից 21 աստիճան։ Տակություն։